buhinga bw'ivyuma ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira ndabifuriza kukurikira no makuru mu kirundi hagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ubukene bw'amafaranga mva mvamakungu mu gihugu buri mubiri biriko biratuma kibazo c'igitoro kidatoregwa umuti mu Burundi bagenzi bacu bamenyesha makuru baratubwira mu matohoza bamaze gukora ingaruka zibonekeza muri iki gihe Ibwambarangwe mu ntara ya Kirundo inama mpanozwa jambo ya komine yagiriza mustanteri gusesagura ubutunzi bwayo no kutumvikana nabo bakorana ariko we avyamirira kure muravyumva murano makuru bucanandi y'amagara y'abantu kuri no wa kabiri muganga Patrice barasukana aza kutuyagira ingene bakurikira umuntu bakurikirana nako umuntu afise indwara y'intandara Dasubiye kubaramutsa haraheze imyaka itari mike uburundi buri mu bukene budasanzwe bw'ibitoro ingaruka ni nyinshi ku gihugu no kuba kibamwo biyungunganya bakoresheje ibyo bitoro uburundi bukura ku isoko mpuzamakungu harabibaza kwikena ikena ry'icyo gitoro ryo bariva ku bukene bw'amafaranga y'agaciro mu bigega by'ibanki nkuru y'igihugu ingaruka ni nyinshi nk'uko amatohoza yakozwe n'urunani rwamenyesha amakuru avyerekana reka tubibaze Evariste Nzikobanyanga Inyuma y'imyaka itari mike abarundi barahanganye n'ubukene bw'igitoro nk'uko vyerekanwa n'uno munsi n'imirongo miremire imbere y'amasitasiyo y'abaje kurondera ivyo bitoro bamwe mu bo twayaze bati dugure twa mugina twarataye inyama zari mu byuma bikanyisha kubera ko tutashoboye kuronka igitoro cyo gushyira mu moteri itanga umuyaga nkuba haraheze iminsi itatu ntondeye igitoro hano kuri sitasiyo amaso akaba yaheze mu nzira abana bacu baraye inzara kubera ko twabuze amafaranga yo kubasumira kubera ibura ry'igitoro twa Mugina. iyo myidogo namwe muramaze kuyumva muri ino minsi biturutse ku ibura ry'ibitoro risa n'iryananiranye gutorera umuti abarundi benshi bavuga ko bari mu kangaratete na n’ubwo bukene bw'igitoro ubwo babuva kuki mbega igitoro kidandazwa mu burundi kiza kivuye hehe kubera ko uburundi buri kure y'ibahari butegerezwa kuja kurangura ibitoro mu bivuko by'ibihugu bibanyi i Dar es Salaam na Eldoret amakompanyi yishikira ku isoko mpuzamakungu ry'ibitoro ivyerekana ko ikena ry'igitoro ku isi ritosiga inyuma igihugu c'u Burundi ku bw'umwe mu badandaza ibitoro mu Burundi twayaze kurangura ibitoro vyinjira mu Burundi bishobora gutwara ikiringo c'indwi zitatu canke kikarenga imbere yuko gishika Eldoret canke Dar es Salaam ni mu gihe ivyo bitoro kugira bishike i Bujumbura bimara iminsi itatu bivuye i Dar es Salaam kuva icyo gihe ayo mafaranga y'agaciro yateye agabanuka bituma kurangura ibyankenerwa uburundi bukura hanze bitoroha n'ibitoro birimwo eka n'igicapo c'icitegererezo grafike c'ibanki nkuru y'igihugu co kuva muri bibiri na cumi na gatanu gushika muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe kirekana ingene ayo mafaranga y'agaciro yagiye aragabanuka umwe mu bahinga mu by'ubutunzi twegereye avuga ko amafaranga akenerwa buri mwaka kugira harangurwe ibitoro agera ku miliyoni majana abiri z'amadolari y'abanyamerika mbega biroroshe kwegeranya ayo mafaranga y'agaciro ikibazo kigoye kwishyura umuntu afatiye ku by'igihugu gishora hanze kugira haboneke ayo kugura ibitoro ku isoko mpuzamakungu mu burundi haravuga imigambi y'abafasha Burundi ibikorwa byo gutsimbataza amahoro mu makungu amafaranga y'agaciro yova muri ibyo bikorwa hashobora kuvamo amafaranga yo kurangura ibitoro bisaba miliyoni majana abiri z'amadolari y'abanyamerika nk'uko uwo muhinga mu by'ubutunzi arangiza abivuga ko. harakoze variste nzi ko banyanka makuru ajyanye na naho kutumvikana hagati y'umukuru w'umutumba minago n'icegera ciwe byatumye basanzara bibwirizwa guhagarara vuba bwango kugira ngo uwo mutumba utekane konsorateri nitunga buramatari w'intara ya rumonge niwe abivuga akemeza ko azokora ibishoboka byose kugira ngo imigwi ibiri yavutse mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba ihinduke umwe n'inkuru Jean Pierre Misago umukuru w'umutumba n'icegera ciwe mukaba mugomba kuguma muri beza mwumvikane mutanga amahoro abanyagihugu bo ku mutumba minago bafashe ijambo mu nama na buramatari w'intara ya kuri uyo mutumba ku muhingamo wo kuri w'imana baravuze batariye umunwa kw'ingorane z'intwaro ziri kuri uwo mutumba zitumwa no kudahuza hagati y'umukuru w'umutumba n'icegera ciwe aba bantu ibiri biraba byose ni ukubera badahuza iyo bahuza nibaza ko aba ari byiza naho batabiha imvo n'imvano imwe pascal ntakirutimana umukuru w'umutumba minago na esperance ndiwe n'umuryango batazira kinigi icegera ciwe bo ntibaremeza ko hari kutumvikana hagati yabo konsorateri nitunga buramatari w'intara ya rumonge mu nyuma yo kurishyikira kuri uyu mutumba havugwa ihadabu ryatangishijwe abanyagihugu batitabye ibikorwa rusange ivyo kuri uyu wa gatandatu atadupapuro dutanzwe nk'icemezo resi mu gifaransa bitegetswe n'umukuru w'umutumba ategeka izo ndongozi zibiri zidahuza kuva mu matora ya bibiri na mirongo ibiri guhagarika iyo ngendo ku neza y'umutumba umukuru w'umutumba n'icegera ciwe mukaba mugomba kuguma muri beza mwumvikane mutanga amahoro amahoro ni mwebwe mutumye abene gihugu mujejwe basanzara baje imigwi nanje nzoharambarara muri iyo migwi ibiri mpaka ibaye umwe mutegereza kuba umwe byanga byakunda bitagenze uko bompi uko ari babiri bakugwe sinzogaruka nje kugira ibi mukareka gukundana nzogaruka ndabakuramwo mwese muri babiri umukuru w'umutumba ari kigera ciwe nzomanza nabigize hirya umutumba utekana imitumba ya minago na gashasha yompi yo muri komine n'intara ya rumonge irangwamwo ukudahuza hagati y'abarongoye imitumba n'ivyegera vyabo bikaba byavugiwe mu nama ya buramatari w'intara ya kirundo muri iyo komine kuri wa mbere aho musitanteri we yemeza ko ari ibinyoma by'abifuza ko yokugwa muri ayo mabanga buramatari akabasaba gushira imbere inyungu z'igihugu mu gukorera hamwe n'inkuru tubaza Abraham Safari bimwe mu byagirizwa musitanteri wa komine ya bwambarangwa kinyoni Jean Claude ngo hari isesagurwa ry'ubutunzi bw'iyo komine aho abagize inama jambo ya komine bashimikiye ku nyubako y'ikigo kijejwe gusoma n'imico kama karake mu mfunyapfunyo y'igifaransa abagize inama jambo ya komine ya bwambarangwe bati ntibumva ingene uwo mutware yarondeye umwubatsi avuye hanze ya komine ngo yubake iyo nyubakwa kandi komine isanzwe ifise umwubatsi bita enjeniyeri kominare ahembwa na leta mbere n'abo bakorana bakemeza ko uwo mutware yabyihereranije ntiya yabagisha inama aha musitanteri Kinyoni Jean Claude akaba yamenyesheje ko nyabuna abo bakorana bamuteze umutego kuko ngo ntaco yakoze batagiye inama ndetse n'uwo mwubatsi aremera ko mu bamusinyiye amasezerano yo kubaka ngo harimo umuhanuzi ajejwe imigambi hamwe n'ubujejwe inyubako muri komine musitanteri avuga ko bariko baramwimba mu mizi kugira ngo yegure muri ayo mabanga ikindi umutware yagirizwa ngo nuku kutumvikana n'abo bakorana cyo kimwe no kudahemba abakozi ba komine botegura imishahara vuba byihuta y'abakozi ba komine batarahembwa mu kiringo cy'amezi atatu aheze bakuze maze bakore banonokewe ikindi umutware yemeye yavuze ko hagiye gushyirwaho umugwi ugiye gutohoza ibijyanye n'iryo sesagurwa ry'ubutunzi mu kirundo Abramu safari ku bw'iradiyo isanganiro urakoze safari tugume muri icyo gisata tubamenyesha ko umusitanteri ngo ataburenganzira afise bwo gukora ku matungo ya leta cyangwa ku kintu cy'inyungu rusange adahawe ububasha n'inama ya komine bishyikirizwa n'inarabibonye mu bijyanye n'intwari ibereye papian ruhotora aho bishyitse naho asigura ko haba habaye ukwiyobagiza amategeko agenga itunganywa ry'amakomine wogira ngo ntibasomye itegeko rigenga irongorwa rya komine rigenga ibikorwa bajejwe mu ikomine kuko iyo baba barabisomye bari kumenya yuko inyubakwa ari ya komine uwiraba wikurikirana ni inama ya komine nayo ubundi aho yararenze amategeko mbega iyo musitanteri yarenze amategeko agakora ibyo adafitiye uburenganzira mu ibwirizwa rigenga amakomine rivuga iki ahanwa gute nimba biba bikenewe turabye mu ibwirizwa rigenga amakomine baravuga igihe musitanteri ashobora gusezererwa ku kazi bamuhaye iyo yarenze amategeko birumvikana iyo yanyuruje umutungo wa leta icyegeranyo cy'inama ku bayikurira buri amatari w'intara akabimenya umushyikiranganje akabimenya hanyuma nayo bigace ivuga kuko isaba yuko bamukura radiyo isanganiro murambya imwaro igitega karuzi bubanza kibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'icyenda turabandanya n'ano makuru dusubire mu ntara ya aho ngo hakenewe ibikoresho byo gutamwa imicafu y'ibikongogwa by'ibikaju uducupa tutabora tuvamo imitobe n'ibindi byandagaye hirya no hino mu gisagara ca bikavugwa na Desire ndayisaba isuku muri iyo ntara ya Ngozi mustaneri wa commune Ngozi nawe ategeka ko ibikaju bitegerezwa kudandarizwa ku mpera y'igisagara honyene Joseph Martin Bucumi yongera ko bagiye kwicarana n'abajejwe isuku kugira barabe ingene ikibazo c'imicafu cotoregwa umuturama n'inkuru tubaza ya Mozagara muri iki gihe cy'isarura ry'ibikaju haribonekeza ibibanza bidandarizwamo icyo gifungurwa ku mabarabara atandukanye yo mu gisagara ca Ngozi amwe mu bavyihereza abadataye ibikongorwa canke ibikatsi vy'ivyo bikaju aho bigurira bagenda barabifungura bakabita hirya no hino mu mabarabara ari muri ico gisagara canke mu bunyatsi gazon iri iruhande y'ayo mabarabara Joseph Martin Bucumi arongoye komine Ngozi avuga ko yihanije kuva kera ko kizira kudandariza ibikaju mu gisagara agasaba ikora kuja ku y'ico gisagara ngo ahandi ho bagiye guhanwa aho nyene mu gisagara ca Ngozi haribonekeza ku bwinshi amacupa n'ibikopo vya plastike bitabwa hirya no hino iyo bahejeje kunywa imitobe canke inzoga zirimwo ikonona cane igisagara Desire Ndayisaba ajejwe isuku mu ntara avuga ko hakwiye ihimiriza ry'abavyihereza bakareka guta iyo micafu muri ico gisagara ati abajejwe intwaro bonashiraho ibikoresho pubere mu gifaransa hirya no hino bitabwamo iyo micafu kandi bigakingigwa ntibyibwe nk'uko byagenze ubwa mbere bityo abantu bafashwe bariko bitagaguza bagahanwa bagaca mu karere ka Ujiji mu ya Kigoma bikavugwa na Kasim Mbingo umusiguzi w'ikibanza ciratiro kiri Kigoma uwo musiguzi akavuga ko ubugurano bwakorwa n'abazungu abarabu hamwe n'abirabure nk'uko bivugwa n'uwo musiguzi ujiji cyari igituro c'abagurano imbere y'uko bajya ahitwa Bagamoyo gushika Izanzibar aho baca bacishwa mwibahari Indiano imbere yuko batwagwa muri Aziya hamwe no mu bihugu by’i Buraya ico gihe akarere ka ujiji kari gafise imihana irenga gato ijana na mirongo ibiri kasim guvola mbingo abandanya asigura ko abagurano baja kurondera akazi ku bazungu Buraca bugacana yandi mu magara y'abantu murabimenyereye ku minsi ya kabiri tubashikiriza bucana yandi y'amagara y'abantu intandara ngo ni indwara ivugwa mu buryo butandukanye bivanye n'ibimenyetso umurwayi afise muganga Patrice eh, barasukana yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara zo mu mitsi insoza bwenga agahanura ababyeyi kwibarukira kwa muganga kugira barinde ko abana bavuka barushe ibishobora gutuma bagira iyo ndwara abantu bakuze nabo baba bafite indwara ngendanwa nk'iy'igisukari ngo bafata neza umuti nk'uko muganga aba yabibandikiye mu ntumbero yo kugwanya ko haba mu mutwe twotuma iba inkomoko yo kuzogira indwara y'intandara onera muco iyo ibipimo byerekanye ko koko umurwayi afise intandara aca bivanye n'ibimenyetso afise muganga patrice barasukana yanonose kuvura imiti nsozabwenge amenyesha ko mico gikorwa co kuvura bafashanya n'abahinga banonoseye iby'imyifato abo nabo bagafasha gushigikira umurwayi n'umugwaza kugira bereke inyifato ibereye muganga barasukana arahumuriza ko intandara zitandukira indwara rero yo gufata umuti igihe kinini cyane aho turahashimikira ko cyane kubera igihe gito gishoboka ni imyaka ibiri aha rero turahashimikira cyane kubera hariho abantu kumbure yafashwe n'iyo ndwara nyuma yo gufata imiti nk'amezi nk'atandatu ukabona ah, amahoro n'umutekano nta kimenyetso yasuye kugira akajya ahagarika umuti si byo na gato kuraba muganga wawe mukayivugana bagapima ah, mukaraba ko hageze ko hagarika umuti niyo hageze guhagarika umuti kirazira guhagarika giturumbuka ni nka byo byo gucuza ni nko gucuza buke buke umubiri ukawucuza kuri uwo muti wari umaze imyaka n'imyaka umenye ufatwa hanyuma ugateba ukawuhagarika hari imyifata ibereye ku babyeyi bibungenze eka no ku bantu bafite indwara ngendanwa ngo bakwiye gufata kugira birinde iyo ndwara y'intandara icyo umuntu yokora ni uko umubyeyi yibungenze yoja kubyarira kwa muganga abyariye kwa muganga haba hariho abakozi bo kwa muganga bashobora kumufasha batuma umwana avuka neza akavuka atarushe avuze atarushe bigabanura igitigirisha cy'abashobora kurwara iyo ndwara turanahimiriza abashaka nuko uko bopimisha imbanyi kubera urashobora kubona umwana avutse afise ubumuga ukabimenya ukitegura hakiri kare ku bakuze cyane cyane nk'aba bagwaye izi ndwara za hypertension bagwaye za diabete ni uko nabone tubahimiriza gufata umuti uko muganga wabo yabandikiye kubera urumva udafashe umuti ushobora kugira utuntu mu mutwe utuma ubwonko butavomerwa neza utwo rero nitwo dushobora kuba inkomoko kuzogira intandara mu myaka izokurikira uwo muhinga ko hari ubuzi buburirwe gukora igihe umuntu afise indwara y'intandara nko kuba umushoferi ni kazi k'abadereva abashoferi aka kabiri ni nk'aba bantu burira hejuru kubera tuvuga nk'aba bakozi ba regidezo ababurira hejuru ku nsinga kumanika insinga bishobora gufatira hariya hejuru bikaca bigora ingene wururuka aho muri regideze nyene nshobora gufatira kuri bajya bajya muri tanganyika bagira replonge, plonge bagira nabone bateza kwanza gupimwa kubera ntafatirwe hariya ubundi buzi buzwi ngira abatereva b'indege abapilote muganga patrice barasukana ahanura abantu kwivuza kare muganga patrice barasukana ahanura abantu kwivuza kare kandi bagakurikiza n'impanuro za muganga ngo kuko abantu bashika ibice mirongo itanu ku ijana by'abafise iyo ndwara bashobora kuyikira burundu abantu bashika ibice mirongo ibiri ku ijana nabo bakabandanya bafata imiti ariko atabimenyetso bafise ibice cumi na mirongo ibiri ku ijana nabo ngo akaba aribo bonyine bashobora kubandanya bafata imiti bafise n'ibimenyetso umuhinga arahanura abataragwara iyo ngwara nabo kwirinda ibiyayururamutwe canke kugira umwitwarariko urenze stress mu rurimi rw'igifaransa ngo kuko iyo bibaye byinshi bishobora gutuma umurwayi muri kazoza agira intandara